بالقرآن غرد يا شمن الإيمان غرد واصدح بالقرآن في الحق أقست عليك يا ذا الفراق يا من يطيب له التلاقي أرقت عمرك بالأسى بالآه بالدمع المراقي أقتلنا إسلامك أمضنا الأمر فلتستجع السجن سوشتنا إيمانا بالدمع المراقي يا مؤمنا بالله كيف تظل مغلول الوثاق فدرج عبد الصمد والشطرنج محدود النطاق يا مؤمنا بالله كيف تظل مغلول الوثاق والحق مسلوب ودين الله محدود Prije nego što pođemo s večerasnim predavanjem našim inšallah koji nosi naslov suština imana ja bi vam ispričao jednu hikaju ili jednu, <laughs> jednu vezanu za jednog učenog čovjeka dakle nije sufijska hikaja nego pričao čovjeku koji je imao držao predavanje u mesčidu da se ne bi razočarali zbog broja koji mi imamo ovdje i da se nikada razočara, ne, razočarate u davi, u pozivu Allahu u vjeru, makar imali jednog čovjeka, makar imali jednog insana koji je na istini dovoljno, alhamdulillah. E, Kada je držao stalno predavanje ovaj šeh jednoj grupici ljudi, jedan put je on došao, ne ima nikoga, a on se pripremio za predavanje. Niko nije došao na predavanje. I on je skinuo Ahmediju i stavio je predase i držuje predavanje predavanja I držuje predavanja I kraj, gospodaru ti posvjedoči da sam ja obavio svoj posao. Ja sam došao, držao predavanje, ljudi nisu došli, to je do njih. Oni će odgovarati na sudnjem danu, a ja sam svoje predavanje koje sam pripremio održao. I Ahmedija će svjedočiti na sudnjem danu. Da oni nisu došli, a da je ovaj obavio. A Allah zna, prije nego što je došao da ko će biti, kako će biti, Allah zna sve o njemu, o svojim robom. Dakle, vjernik se nikad ne smije razočarati zbog toga. Inače, bilo je mnogo učenjaka koji nisu imali puno ljudi na predavanjima. Nisu imali puno svojih, svojih sljedbenika i tako. Nisu baš tako krcati mešili bili odjednom. Ne. Ovo je početak. Mi smo tek na početku puta. A put je težak, nije nimao lahak. Nije nimao lahak. Zato inša, šehu Semin također kad je počela sahva u Saudiji, šehu Semir koji je, koji je poznat danas, preselio Allahu na ahiret, inša on će naći ono što je, to što je zaradio, on mu Allaha da nagradi dženeću za sve ono što je uradio za Islam i za ovaj ummet, nije imao po dvojicu trojicu ljudi, pa se skupljali, pa skupljali, pa skupljali, pa kasnije u ovim našim vremenima nisi mogu ući u mešit kad on drži predavanje. Mogu ući u to je put. To je put dave. Na kraju krajeva govorili smo znači, poslanik nas je tome naučio sa Mi prijeđemo na naše predavanje, inšallah. Dakle, govorit ćemo o suštini imana, a prije toga spomenuo bi e, jednog muslimana koji je jednog učenjaka pitao, jednog učenjaka pitao kad zar Allah, kad je razočaran stanjem umeta, razočaran poniženjem u kome se našao umet kaže, ja šeh, zar nije Allah objavio ajet u kome kaže, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ponos pripada Allahu i poslaniku njegovom i mu'minima. Pa gdje je danas ponos i veličina kod muslimana? Allah obećao ponos i veličinu, sad nema muslimana, nema veličine i ponosa. Šta je, u čemu je problem? Njega šeitan napada s te strane, šubha ga fata. Ako je islam istina, ako je Allahova riječ istina, a jeste, gdje je ponos kod muslimana? Kaže mu ovaj učenjak, pogledajte mudri riječi. Kaže, la kul ejne la izza, walakin kul ejne al mu'minu. Kaj ne pitaj gdje je ponos, nego pitaj gdje su mu'mini. Gdje su mu'mini? To je preče da pitaš. Lahko će doći ponos ako bude mu'mina. Ako bude istinskih nosilaca Allahovi objavi. Jer Allahovo obećanje je istinito. I Allah svoje obećanje neće, sigurno neće iznevjeriti. On je obećao ponos istinskim mu'minima, ali je Allah u braću učinio da taj ponos ima svoj put, ima svoje uzroke, ima svoje šarte, ima svoje šarte i uzroke koji su vidljivi. I kad god mu'mini, muslimani uzmu te uzroke, kad uzmu taj put, Allah im da ponos. U to nema, u to nema nikakve sumnji. Jer iman nije samo gola tvrdnja. Iman samo nije gola tvrdnja, nije izgovor samo šehadeta, nije samo doći čak ni formal obaviti namaz. Ne. Iman ima svoje uslove, ima svoje, svoje šarte. To je akida koja se učvrsti u srcu, pa se onda pokaže na djelu. Pokaže se na djelu. Dakle, djelo mora da prati to u svakom pogledu u porodici, na ulici, na poslu, moraš prepoznat mu'mina. Možeš pre... Čim ga vidiš? Čim ga vidiš? Njegov iman, njegov ahlak, njegovu kulturu, njegov odnos prema životu, prema drugima, prema Allahu, Đalešanu, prema poslaniku, sallallahu Mogu ga kritikovati, mogu ga napadat, mogu, mogu svašta nešto raditi Ali kad ti čitaš Kur'an, čitaš sunet poslanika, sallallahu sallam, njegovu siru i gledaš njega, nema razlike. Nema razlike. I onda dođe, nadođe tu pa kad ljudi napadaju ga, znam zbog čega ga, znam zbog čega ga napadaju. Ali valja dođe do tog stepena. A mi moramo sve priznati stvar da mi nismo došli do tog stepena. Mi nismo došli do tog stepena. Jer kaže Hasan Basri, ima nije, kako smo citirali kad smo govorili o akidi, ima nije po željama ni po htjenjima, nego je ima ono što se učvrsti u srcu i što praksa potvrdi. Što djelo, što djelo potvrdi. Kaže Allah Đelešanuhu, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا kažu Arapi, kažu Beduini neki, mi vjerujemo, a recite vi se pokoravate. Još ima nije ušao u vaša srca. I mi smo rekli zbog čega objavljeno ovaj ajet. Zbog čega je Allah objavio ovaj ajet? objavio je Allah ovaj ajet, kažu mu fesiri zbog toga, kada jedna skupina muslimana došla poslaniku sa kažu, svi su te napadali, vrijeđali te, ponižavali te i opet nisu htjeli prihvatiti islam. Ili su prihvatili islam nakon borbe protiv njih. Mi smo jedino pleme, jedino pleme u, na, na arapskom koje se nije borilo protiv tebe, nego čim si došao s pozivom, mi smo prihvatili vjeru. I mi hoćemo da imamo učešća u tome. Da mi imamo veće mjesto od ostalih. Da mi na kraju krajeva naslijedimo tebe u, ne, u poslanstvu, nego da imamo mjesto u islamu. Zbog toga, pa je Allah što rekao, objavio ovaj ajet, a reci im vi još ne vjerujete. I vi vjerujete, vi se pokoravate, vi ste muslimani, ali iman još nije ušao, ušao u, vaša, u vaša srca. Jer razlika između islama i imana je ogromna. Šta je islam? Islam je vanjština. Naš namaz, naš post, naš zekat, naša vanjska djela. A iman je ono što je u srcu. A to što je u srcu zna samo Allah. Zna samo Allah, ne zna, ne zna niko drugi. I to je mudrost, to je mudrost. Jer dakle, iman, svoje, ima, iman ima svoje stepene i deređe. Svoje stepene i deređe. I on se povećava i smanjuje kako smo, kako smo govorili o tome. Hoćemo da objasnimo to na jednostavan način. Kjafir. Kjafir kad prihvati, šta, je, šta treba kjafiru da bi postao musliman? Da izgovori šehad, da se okupa. I gotovo, on musliman. li musliman? Jes, musliman. Ali, da bi se njegov iman povećao, da bi on osjetio slast imana, da bi on doživio, doživio seđdu kako treba i badet, treba mu puno. Treba se puno izgrađivati. Treba se puno izgrađivati i odgajati svoju dušu. Zato mora voditi čovjek džihad svaki od nas sa svojim nefsom. Ali mi nismo pristalice onih koji kažu čitav život vodi džihad sa svojim nefsom. Nemoj nikad džihad protiv kafira. Ne. Nego odgoji dušu odgojiti dušu da bude pokorna Allahu, očistiti je od kibura, od, od oholosti, od želje za pohvalom, od želje za nagradom od ljudi, ljudi aplaudiraju, ljudi mašali dobro, korist našim riječima, ali mi nećemo koristiti što kažu mašala dobar je. Ti si to tražio, dobio si, nemaš više. Jesi tražio pohvalu, jesi pohvalio se, mašallah, dobro drži drsove, vidi kako dobar, tvoja nagrada je dobijena. Na sudnjem danu, šta ćeš naći? Ništa. Ništa nećeš naći. Ako hoćeš, hoćeš to na dunjaloku. Pa šta je onda suština imana? Kad ovako govorimo mi, pa šta onda znači, šta onda znači iman? Kaže Allah Đelešanu, nakon ovog ajeta, kažu Arapi mi, vjer, mi, smo mu'mini, ne, ne, ne, nego vi recite da ste muslimani, kaže Allah Đelešanu, innama al amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu pravi, istinski su mu'mini oni koji vjeruju u Allaha i njegovog poslanika, zatim nikad ne sumnjaju. Nema šanse, šeitan može bez svese samo ubacivati, samo bez svese, ali da posumnja ne uzbuda čovjeku Allah, da posumnja u poslanika u ono sa čim je poslanik došao, u Kur'an, u sunnet, nikada. Nikada. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله i bore se i mecima svojim i životima svojim na Allahovom na Allahovom putu ulaike humus sadikun to su iskreni to su istin, istinski iskreni mumini zatim u suri Anfal šta kaže Allah šanhu koja su svojstva istinskih mumina koja su svojstva istinskih mumina innamal mu'minuna alladhina Iza dhukira Allahu vađilat kulubuhum. To su oni, istinski mumini, koji kad se spomene Allah, srce im se strahom ispuni. Ne strahom da se zgrče, nego zasuze im oči. Zasuze im oči. Osjete istinski strah i strahopoštvo i ljubav prema Allahu Đelešanu. Vađilat kulubuhum, to je prvo svojstvo. Va tulijet alejhim ajatuhu zadethum imana. I kad se uči Allahovi ajeti, povećaj im se iman Allah. Poveća im se iman. Va ala rabbihim yatawakkalun. I samo se na Allaha oslanjaju. Samo se na svoga gospodara oslanjaju. Sigurni, sto posto u njegovu pomoć, u njegovu podršku, u svakoj situaciji. U svakoj situaciji nema trenutka u životu pa vjernik strahuje da se boji za svoju nafaku, za svoje zdravlje, za svoju opskrbu, za svoju sutrašnicu, ako je istinski, ako je istinski mu'min. Zatim dalje kaže, ali to su tri svojstva. Dalje, Alladina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oni koji obavljaju namaz i dijele od onoga što im mi dajemo. Allah da, Allah da obskrbu. Pet osobina, pet svojstava istinskih, istinskih mu'mina. Dakle, džihad protiv duše, protiv nefsa, mora biti zahtjev imana, jer je duša sklona zlu. Duša je sklona zlu. Zato kaže Allah Želešanuhu kad eflaha men zekaha wa kad haba men desaha. Uspio je onaj koje očisti, a propao je onaj koje je izgubljen je onaj koji upropasti u propasti, u propasti. Pogledajte, još jedan dokaz da je djelo, da je iman djelo. Allah Želešanuhu ovdje nije rekao uspio je onaj ko zna kako se čisti duša. Nije dovoljno samo znanje. Uspio onaj ko zna kako se čisti duša. Ne, nego uspio onaj koji očisti ko očisti svoju dušu, a izgubljen je onaj koji je u propasti. I prve generacije, braće, su znale za ovo. Prve generacije su znale za ovo, zato su vodile stalnu borbu sa svojim dušama i nisu trošile vrijeme uzalud, nisu trošile vrijeme uzalud jer su njihova djela pretekla njihove riječi. Pretekla njihove riječi. A kod nas je obor, a šutnja, šutnja govor koji, koji ne koristi. Jedan od glavnih uzroka, braćo, slabog odgoja duše jeste davanje prednosti riječima na djelima. Davanje prednosti to je kod nas primijetno. To je kod nas davanje, trošenje vremena u praznom govoru, bez, bez dijela. Jer kažu učenjaci, temelj fikha. A što je fik? Ne fik, pra, islamsko pravo, ne, temelj razumijevanja. Temelj istinskog razumijevanja u vjeri jeste fik srca. Jeste fik srca, a ne fik jezika. Ti možeš poznavati i govoriti jezikom koliko god hoćeš, ali istinsko razumijevanje je tu, istinska pobožnost je tu. I glavni temelj na kome se temeljio odgoj ashaba i tabijina i prvih generacija u vjeri jeste, odgoj jeste da je Allah neovisan od svih svjetova. Allah je neovisan od svih svjetova. Allahu ne treba naš ibadet. Znali su to dobro. Allahu ne treba naš džihad. Allahu ne treba naša dava. Ne treba val. To je glavni temelj I toga su bili svjesni u potpunosti. Da čovjek što god radi, radi za sebe. Jer Allah što kaže, šta kaže Allah? وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهُ جَاهَدَ لِنَفْسِ فَإِنَّهُ جَاهَدُ لِنَفْسِ Onaj ko se bori, ko vodi džihad, pa za sebe to radi. Za sebe vodi džihad. Ili وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِ Ko zahvaljuje, zahvaljuje za sebe. Zahvaljuje za sebe. فَمَنْ, فَمَنْ اِهْتَدَا فَإِنَّمَا يَهْتَدِ نَفْسِ Ko je upućen, upućen je za sebe. To će njemu, to će njemu koristiti. I znali su dakle da ne mogu, ne smiju prigovarati Allahu zbog toga. Primio sam islam što tražim. Pa kažu Allah u, u suru Huđarat, isti imam ajet, u nastavku sure, ovi ajeta, jemununa alejken aslemu. Prigovarat će ti zašto primili islam. Mi stvorili džemat. Ljudi prihvatili vjeru. I šta sad nešto očekuješ? Očekuješ nešto od tvoga mira? Zato što primio islam? Šta, šta očekuješ? Šta očekuješ od mene ako si prihvatio vjeru? Ako si prihvatio davu, očekuješ da te ja plaćam za to? Očekuješ sutra da dobiješ položaj? Očekuješ da dobiješ funkciju? Ne, ne. Ja ne alejke neslamu. Kul la aleje aleje islamaku. Reci im, Muhammede, ne prigovarajte meni za vaš islam. Ne prigovarajte meni za vaš islam. Bel yamunnu alejkum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Nego je naprotiv, ako hoćete da kažete istinu, Allah vama dobro učinio što vas je uputio. Jer znaš kako je bilo u džahilijetu, jer znaš kako je bilo u kafani, jer znaš kako je bilo kad si koristio drogu, jer znaš kako je kako bio u, u u, u, tom paklu u džehennemu. Znaš kako je tamo bilo. Allah te uputio, baš tebe izabrao smilovo da te uputi. I ti ga hoćeš da prigovara za svoj islam. Nemoj prigovara poslaniku za islam, nego zahvali Allahu što te, što te uputio. To je prva stvar. Zatim, dakle, nisu, znali su da Allah i neovisno svi sve. Zatim, strah, ono, temelj, drugi temelj, zbog kojeg su odgojili svoje duše, na kojim su odgajali svoje duše, jeste istinski strah od Allaha Đalešanu. U čemu se on ogleda? Ogleda. Dakle, on je bio glavni uzrok uspjeha u odgoju duše. Da ne budu stalno na istini. Prva stvar čega se bojale, Da nekad ne skrenu u govoru, u riječi, u djelu, u svakom trenutku, u svakom trenutku života. A zatim, strah od neprimanja djela. Strah od neprimanja djela. Ima i puno. Ima i puno. Ali strah da ne budu primljena. Zbog čega? Jer kakva je razlika vraćati između čovjeka, dvojice ljudi koji dođu na sudnji dan. Jedan nije radio ništa i drugi koji je radio u ime nekog drugog, ne u ime Allaha. Isto, to, njihov primjer isto kao primjer dvojice ljudi koji pođu na put. Jedan ponese puno hrane, jedan ne ponese ništa. I na putu, kod ovog se pokvarila hrana, ovaj nema ništa. Jesu li isti? Ne mogu, kad obode ne mogu jesti ni jedan ni drugi. Ovaj nema ništa, ovoga pokvarena hrana. Tako na sudnjem danu, ovaj ima djela pokvarena. Kad dođe, uf, samo smeće. Džubrište, smrdi. I nema dijela. ova ništa radio. Dakle, strah od toga. Da se ne, pokvare, da se ne pokvare djela. Zatim, strah od prljanja djela A Rad za nekog drugog. Da te neko vidi. Da te neko pohvali. Toga se mnogo, mnogo bojali. I od straha od kibra, od oholosti. Toga se mnogo bojali ashabi prve generacije. Jer su uzroci braćo slabog imana. Slabljenja imana. Sumnja, prije svega sumnja u temelje Islama kad ti dođe šetan s te strane, kad se iščupaš Allahom voljom, pa stalno tapkaš u jednom mjestu i ne uzubila dođe šetan sa sumnjom, halas tvoj, od, od imana nema ništa. Zatim, stavljanje razuma iznad objavi pa filozofiranje, pa kako smo mi govorili, može ovo, mi živimo na zapadu, mi živimo u ovakvoj situaciji, pa izmišljaj razloge, pa bez dokaza, bez Kur'ana, bez suneta, bez jake podloge, to je znak slabosti imana. Nema, gotovo je. Od toga nema ništa. Zatim, duga nada. Duga, to je ono što slabi ima, ima kod čovjeka. Nek si prihvatio davu, nek si prihvatio islam. Ali slabi iman zbog tvoje, duge na, zbog tvoje duge nade. Ne ustaješ na noćni namaz, ne boriš se, ne, ne. Pa neka, bit će vakta, bit će vremena, sam sebe, sam sebe tješiš time. Zatim, jedenje harama. je harama, to je ono što slabi ima. Što slabi ima? Zatim, mnoge rasprave. Mnoge rasprave jalove koje ne vode ničemu. A toga kod nas more ima. More. I kad nam ponestane snage za da, za dobro djelo, tražimo sebi žrtvu, koga ćemo naći, hajmo pričati. Pa ovako, pa onako. Pa mi napravimo planova milijun, ogibetimo hiljadu muslimana, ogovorimo hiljadu muslimana. I ništa od toga nema. I smo nešto postigli time. Kakav je izhod toga? Vrati se kući. Klanio jačio, posle toga to prije vrati se kući skršen, vallahi, slomljen. Ja znam po sebi. Kad god sam to uradio, nisam bio zadovoljan sa samim sobom. Nisam bio zadovoljan sa, sa samim sobom. Zatim, pozivanje u ljubav u ime Allaha, navodno, u ljubav, ljubav u ime Allaha Želešanuhu, koje u praksi nema. Koja se u praksi ne vidi. Kaj, mi se volimo ime Allaha, mi pozivamo u takvu ljubav, a nema i među nama. Nema i među nama. I vidi se, vidi se, vidi se, vidi se da, je, da, da nema. Također rija kojega smo spomenuli, zbog toga smo o ovome govorili. Dalje, zatim malo samo obračuna. Malo samo obračuna. Zatim, alejke selam rahmetullah. Zasnivanje bratske veze. Bratske veze zasnivanje na interesu, a ne na ljubavi na Allaha Interes. Ako imam interes kod tebe, ja ću s tobom družiti. Ako nema, neću se s tobom družiti. Dok mi valjaš, ti si mašala, ja te hvalim, dolazim kod tebe, posjećujem te. Nema tog interesa, ih kao on je slab brat. Slab brat, nema toga ništa. Dakle, to je ono što posto slabi iman. Dakle, malo sam obračuna također, malo čovjek analizira svoje stanje. Po, pošao da klanja, ima neke ibadete, alhamdulillah, i odmah se zadovoljio s tim. Ne smiješ zadovoljiti s tim. Moraš stalno analizirati svoju ljestvicu života. Šta si uradio danas? koliko si dobrih dijela uradio, koliko loših, koliko si mogao urata nisi, nisi uradio, jer bit ćeš za svaki sekund života pitan pred Allahom Đalešanuhu. Da ti malo zikra i malo dove, malo dove Allahu Đalešanuhu. Allahi, dova, dova u zadnjoj trećini noći je velika stvar. Velika stvar, to je dobro, kad se ne odbija dova, ne odbija se dova tada iz iskrenog srca, ono što mi malo koristimo. Malo koristimo dovu, malo zikrimo i spominjemo Allaha Đalešanu. I bojim se, braćo, da ne budemo od onih koji će napustiti dunjalu kada neće osjetiti slast imana. A da neće osjetiti slast, slast imana. I bojim se da naša jedina nagrada ne bude upravo pohvala od ljudi. Bili smo skupina koja se družila, koja ovo ono, ali zbog, zbog toga i toga. Zato su istinski alimi, učenjaci, svoje učenike savjetovali na sljedeći način. Jedan od, isti, od, od pobožnih ljudi je govorio svojim učenicima, kaže, kada vam se nasilje čini, misli se nasilje od muslimana, a ne kad vam četnici čine nasilje, pa vi sjete, zikrite. Ne, kad vam dakle muslimani čine nasilje, ne uzvraćajte na to nasilje. Ne uzvraćajte na, na isti način, kako on vama čini. Dalje, kada budete pohvaljeni, ne radujte se tome. Ne raduj se pohvali od ljudi. Kada budete kuđeni, kada budete kuđeni, ne očajavajte zbog toga. Ako vas ljudi kude, uf, teško mi. Samo čekam šta će reći. Šta će reći o meni? Ako me hvali, ja zadovoljan. Ako me skudi, gotovo. Odmah mi teško na, teško na duši. I četvrto, kada vas u laž utjeruju, ne ljutite se. Ne ljuti se. Ne možeš ti ljudima koji imaju zle namjere dokaza da si ti na istini. Ne možeš i ničim ubijediti. Kad je on pošao da slaže na tebe, on te ogovara i laže, sigurno laže. Kako će ga ubijediti? da ti govoriš istinu, nema šanse. bolje od tebe su utjera, utjerivali, utjerivali lažu. Zatim, od čega još strah kod ashaba? Strah od lošeg kraja. Strah od lošeg kraja. Kako će, može čovjek rad, dobra djela, rad na kraju završena je uzbila ne. Kažu, prenosi jedna predaja od mama Tirmizija, kada je sanjao poslanika, sallallahu sallam, on je oslijepio, toliko je proučavao nauku, oslijepio na tom putu. Kaže, pa sanju poslanika sa selem i pita ga, poslanik sa selem, ja tirmizi čega se bojiš? Čega se bojiš? kaj ja Rasulallah bojim se loše kraja. Stalno i badetu bio. Kaj bojim se da, da, bojim se da loše ne završim. Da ne završi na uzbila kao nevjernik. A toliko truda uloži u svom životu. Kaže, ako se toga bojiš, onda stalno uči dovu. Ja haju, ja kajum, bi estabir gospodaru, o ti koji si vječno živ, pomo, tako ti tvoje milosti pomozi mi, pomozi mi, va aslih li fi še'ni kulli i popravi moj, svaku moju stvar. Kompletan moj, kompletan moj život. Wala takilni ila nefsi tarfata ayn. I ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Ni jedno, to je dova poslanika sve sebe. On upućivo Allahu da ga ne prepusti njemu samu ni jednog trenutka. Ako ti pođeš o sebi razmišljati, ti ćeš biti veličina, ti ćeš biti niko ne, nedostižan insan. Nemoj se na sebe oslanjati. Osloni se na gospodara, na gospodara svjetova. Zatim strah od onoga što je u brzehu, što je u kabru, strah od stajanja na sudnjem danu i tako dalje. I odgajali su svoje duše, dok od duše koja je sklona zlu nisu izgradili smirene duše. Ili duše koje same, koje same sebe kore. I vallahi, braćo, postoji kazna i na dunjalu koji na hiretu koju čovjek može osjetiti zbog neodgoja zbog neodgajanja svoje duši. Ja bih spomenuo samo neke stvari. Prije svega, dakle, propast i na Dunjaluku i na Ahiretu. Kako na Dunjaluku? Čovjek koji sebe ne odgaja. Neke mi govorimo o muslimanima. Mi govorimo onima koji klanjaju. Jeste slabost. Duhovna slabost o kojoj smo govorili ovih dana. Tako da su kod takvog sve uzvišene težnje umrle. Nema on visokih težnji i osjećanja. Zašto? Živi poput, poput mrtvaca. Da mu je jest Malo i baditi, nema problema, nama sklanjati, to, to, kod njega redovna šema, redovna šema života, bez toga ne može. I njegov ibadet je običaj, njegov ibadet je adet, a ne istinski, a istinski ibadet. Zašto? Zato što je slab, duša ga vodi kuda, kuda, kuda ona hoće. Zatim, nestabilnost u životu. takav čovjek je nestabilan u mišljenju, valjda u, u govoru, u ideji koju slijedi, nestabilan, ko slamka na vjetru ne zna puta, ne zna kuće. Zbog čega? strast slijedi, strasti se svoje pokorava. Zatim, kukavica je. Sigurno ćete vidjeti kod ljudi koji se ne izgrađuju imanski, koji se ne bore da postanu veličine, da se približa laž kukavičluk. On se svoje sjene boji. Kako se ne bi... Zašto? Zašto? Zato što ne smije... On stalno gleda liniju manjeg otpora. Gleda gdje neće naći nekako iskušenje. mora, mora biti ponižen. Zatim poniženje. Poniženje jer se pokorava strasti. Strasti je njegov Bog ne uzubila. I kako se ne pokorava Bogu? Moraš se pokoravati. Ako se pokoravati Allahu, moraš nečem, nekog, moraš obožavati. Poniženje, I kad mu se ljudi smiju, i kad ga izigravaju, vidi da je, da je spadalo, da je, nik, da je nitko da je niko i ništa. Ali ne može da se ne pokorava svoje strasti. Mora ići linijom koja njega vodi. I ljudi ga izbjegavaju. Vidje da je... neće niko sa njim da se druži. Ali ne može, ne može da se odupre, nikako. I to šeitan ga hoće da ga upropasti i vodi ga do bezdana, vodi ga do samobijstva. vodi ga do, do dušinog rastrojstva. To hoće šeitan. Ne želi Iblis da bude sam u džahendemu. On hoće da ima svoje vojske sa sobom. I onda će im na kraju održati hudbu. Oni ajeti sura Ibrahim i znam. Ja sam vas samo pozivao, da <laughs> vi ste mi se odazivali. Nije vlast ima nad nama. Nema vlast šeitan nad čovjekom. أيتها الصحراء قل قل خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق ربا حدثينا حدثينا عن جنود تحمل الموت سيف الثائرين ثائرين أيها العالم فلتشهد أن عائدون عائدون أيها العالم فلتشهد أن عائدون عائدون واجه واجه, واجه ميدانك في عزم عزم الأولين حاصر حاصر حاصر لا ترضى ذل الغاشمين واجه واجه واجه ميدانك في عزم عزم الأولين حاصر حاصر حاصر أعداءك لا ترضى ذل الغاشمين Zatim, gubljenje stida, to je posljedica neodgajanja. Izgubi čovjek stid. Vidiš da nema stida, da nema kulture, da nema hlaka musliman. Musliman. Zatim, duhovni poraz, lijenost. onda omalovažavanje sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam i nepoznavanje sunneta. Zatim, za, bolesti duše, zavidnost, laž, laž na braću, na, na muslimane, zatim potvore, ogovaranja i tako dalje. Zato se ljudi razočaraju kad vide takve, kad vide nas bez ahlaka, bez odgoja, a imamo samo fizički izgled. Brada je tu, sunnet je tu, maša Allah, kosturi bez mesa. Kostur, zgrada, samo ima temelje ima one, one šipke sa strane. Nema ni zidova, ni maltera, ništa, promaha, promaha i ljudi se razoče, Zbog toga kažem, vallahi, ljudi kad nas upoznaju, kad vidi, vidi da smo mi, na, vidi da su ljudi na istakne na istini. Zbog čega? Vanjska djela dobra, ne puše, ne psuju, ne piju, ne drogiraju se, ne zinaluče, ništa od tih, od loših djela ne rade. Ali, islamski ahlak loš. Da je još to, tu komponentu upotpuniti, onda bi ljudi, mi moramo se tako ponašati, tako odgojiti sebe, ne vještački se od, odgojiti, nego sljedeći, Kur'an sunnet, moramo biti takvi da ljudi požele da budu s nama, da ljudi požele da se druže s nama. Tako mi Allah, ljudi su čeznovi za sahabima, čezno za, pa su pitali, pitali, ima liko kasnije generacije, jel iko ostao od ashaba, od ovih stariji? Nema nikoga je li ko ostao? Ima li ko među nama da je vidio ashaba? Da je vidio ashaba? Toliko su ashabi ostavili utisak. da ga je vidio, jer kako ga je vidio on, ako ga je on sreo, ne moram ga ja vidjeti. On će mi prenijeti o njemu. Prenijeti o njemu. I to će mi povećati iman kad slušam, kad slušam, kad slušam od njega. Dakle, to je bio odgoj, odgoj istinski. Dakle, i trunka dobročinstva, trunka istinskog hlaka bolja je, bolja je od, od, od hladnog ibadeta, u kojem nema, u kojem nismo unijeli svoju dušu, makar 50 godina i bar. Zbog toga vraćam što je vjera, što je vjera, što je iman, riječ i djelo, iskreno prema Allahu, strah od Allaha, lijep ahlak, ljubav u ime Allaha Đelešanhu, bratstvo u ime Allaha. Malo smo prije govorili šta znači bratstvo za interes. A kako je, kako je Hasan Basri opisao bratstvo u ime Allaha? Pogledajte kako je Hasan Basri opisao. Kaže, u jednom svojoj izreci kaže, smijemo se, a ne znamo Možda je Allah Đelešanu pogledao u naša djela i rekao ovo ništa ne primam. Ovo ništa ne primam. E, je teško tebi sine Ademu. Zar imaš snagu? Zar to ti imaš snagu? Zar si to ti snažan i jak? Da se suprostaviš Allahu Đelešanu. Da prkosiš gospodaru svjetova. Kaj je vallahi, ja sam zapamtio ljude od koji je Dunjaluk bio prezreniji od prašine po njihovim nogama od prašine koju su gazili. Više su prezirali dunjalo kod toga. I kaže, vidio sam jednog od njih koji bi za noće ne bi imao osim hljeba nasušnog ništa kod sebe. Pa bi reci, ovo je puno da ja sam pojedem. I odnesi bi nekom drugom muslimanu, a ta je imao više od njega. Ta je imao više, više od njega. Dakle, ljubav, to je bratstvo. To je i kad se osjećamo. Kad se osjećamo ko jedna duša. Puno nas u safu, pun mesčid ali jedna duša, jedan saf, jedna pesnica, jedna snaga. E to je istinsko bratstvo koje je nemoguće da čafiri ne primijete. Čafiri, a kamo a kamo muslimani koji su malo zalutali. On zna, kad vidi da ima to, a kad vidi muslimani da su izdati od svakoga, i od svojih duhovnih vođa, i od političara, i od ovih, od oni ne mogu gdje će, mogu samo lutat. Mogu samo tražiti tamo gdje nema. Ne, mora otići u kafanu kad ga, kad vara onaj koji, koji mu govori priča o islamu. I traži utjehu u takvim ljudima. Nego, dakle, istinsko bratstvo je to. Ili, kaže, mu ibn bih poznati islamski učenjak, kaže, troje je duša Dunjaluka. Pazite, tri stvari su duša Dunjaluka. Bratski susret. Da nije toga? Dakle, to je ono što daje život, živost Dunjaluku. Bratski susret, zatim iftar čekanje iftara, iftar. postio je čovjek ima Allaha drago mu što je ispostio. Veseo zbog toga, radostan je da se njegov ima njegov poveću, Leksela. I treća stvar, teheđud, noćni namaz, bdijenje noć. To se ti istra, Ili kako je rekao Omer, radi Allah, da mi nije troje, ne bi poželio da sam na Dunjaluku. Poželio bi da, da odem iz Dunjaluka. Da nije tri stvari. Kaj e, da mi nije jahanja konja na Allahovom putu džihada, da mi nije dobrog društva, dobrih muslimana i da nije noćnog namaza. Poželio da odem s Dunjaluka. pa ne vrijedi. Hajde, iz, iz, izvadite ovo troje. Izostavite ovo troje pa da vidimo koliko Dunjaluk vrijedi. I šta to, šta to vrijedi, šta to vrijedi od Dunjaluka. Dakle, to su te stvari koje su ashabi znali i primijenili u svom životu. Da bi se odgojili. Ili su poniznika treba, skromnika treba, ali hrabrika treba. Hrabrika treba. I nije bilo hrabrijih od njih. I nije bilo hrabrijih od njih. I te njihove osobine i vrline su vidjeli ljudi, pa su zbog toga prihvatali, prihvatali islam. Prihvatali zbog toga islam. Jedna stvar još koju ja želim da objasnim ovdje, a koja je kod nas kamen spoticanja u našem radu, našem životu. A to je takozvani tenafus ili natjecanje u dobru. Mi smo to pogrešno razumjeli. Ja osjećam da smo mi to, ne, samo mi ovdje, nego inače danas muslimani, pogrešno to razumijevaju. Jer Allah kaže, fel je tenafes ili mutanafisun. I zato neka se natječu oni koji žele, da se natječu. Za dobro, za džennet, za Allahu, za Allahu nagradu. Ili kaže, na, kad Allah govori o džennetu, opisuje ga i na kraju kaže, li misli hada fel ja'mal amilun. Za ovo, za taj džennet nek rade oni koji žele da rade. Nek se natječu oni koji žele da se natječu. Ali kako mi to razumijemo? Dakle, svako od nas, to je normalno, to je prirodno. Svako od nas želi da bude prvi. Neiskreni bi bili, ja bi bio neiskren kad bi rekao, e čekaj, ja želim da ti imaš više dobrih dijela od mene i da ti prvi od mene uđeš. Ne, ne, ne, ne. Želim da se natječemo u dobrim dijelima. Želim da radimo ima Allaha Đelešanuhu, dakle imaš ti traku, trčiš, i ja trčim, idemo, natječemo se. Ja bi bio licemjer kad bi rekao ja želim da ti prvi dođeš na cilj. Ne, ne. Ja hoću da, ti, da ja prvi dođem na cilj. A neće ni tebi, pravi spicalice. Neće ti zagrad, neće ti spriječiti tu. Idi. A idem i ja. Bismillah. I neće ti poza... A ako ti dođeš prvi na cilj, ja ne želim da to dobro od tebe ode. Kod nas danas nije tako. Mi natjecanje tako ne razumijemo. Mi natjecanje za islam tako ne razumijemo. To ne znači činjenje dijela da bi se ti istakao, makar srušio drugog, drugog muslimana. Ko na futbolskoj utakmici dao si gol a faulirao prije toga deset ljudi. Ne broji se go. Prljavo, ne valja. To nije natjecanje u ime Allaha Đelešanu. To nije, da bismo objasnili šta znači natjecanje u dobru, spomenut ćemo nekoliko samo primjera, nekoliko primjera iz prakse sahaba. Nezaobilazni su Ebu Bekr i Omer. Mi znamo za slučaj kada je, kada je Ebu Bekr stalno išao da, da hizmeti jednoj staroj muslima, staroj ženi. Pometi bio joj sobu, pometi bio joj kuću, donesi sve što treba, donesi joj vode i tako dalje. I Omer, Omer je dolazio toj ženi također, međutim kad bi god dođi, sve bi nađi pospremljeno, sve sređeno. Pa je želio da vidi ko to dolazi prije njega. Ko to hoće sevap prije njega, komu to ugrabi sevap i pratio je čeku i vidio da je to je Bekr. Vidio je Ebu Kad je Ebu Bekr došao za halifu, kaže Omer, e sad ne može. Sad me ne može preteći, sad je halifa, ima državne poslove, dok on to sve sredi, ja ću ovo ugrabiti. I došao jedno jutro, ponovo, opet sve sređeno. Pa kaj, subhanallah, ženo, ko ti sad ovo radi? Pa kaj ona isti čovjek? Samo je prije dolazio poslije sabaha, sad dolazi prije sabaha. Sad dolazi. Dakle, ne možeš preteći Omera, ne možeš preteći u Bekra, nikako. Nikako. Ili, ili kaže, kad su dijelili metak za džihad, za džihad, poslanice se poziva muslimane da udjele u ima Allaha, pa donose, daju, ovaj daje ovoliko imetka, trećinu, Omer donio pola svog imetka. I kad je donio, kaže, ja koliko da u Bekru? je sad mi je ne mogu ga pretići. Odmah pita koliko, ne, ne zbog zavidnosti, nego e, pita koliko je da Ebu Bekr, <laughs> bore se, znači, ne mogu ga. I priznaje da ga ne može preteći. Ne može preteći. Ili kada je u Bekr na Sifinu, u bici na Sifinu, daj Omeru Beju i kaže, Omere, daj mi ruku, da ti dam Beju na pokornost i poslušnost u ovoj bici, da ti budeš vojskovođa. Kaže, vallahi, volio bi da mi glavu odvoje od trupa, nego da budem emir u vojsci u kojoj je bubek Priznaje njegovu dobrotu, priznaje njegovu prednost. E toga kod nas nema. Toga kod nas nema. Nego ja vidim da je brat dobar, ali ne mogu, moja prsa ne mogu to da priznaju. Bolji od mene, nije bolji. Ili kad pričamo o jest, dobar je, fin je, ali. Uvijek kod nas ima ono ali koje uništi sve koje sve uništi, ali je ovakav, ali je ovo, ali ono. Sve o njemu pričamo lijepo, dobro, mašala, ali gotovo, gotovo, završeno. Ili primjer, primjer Haldebni ibn Velida. Šta je Omer uradio? Šta je Omer uradio kad je došao za halifu? Prvo šta je uradio? prije nego što je bilo šta sredio u oko, državnih poslova, smijenio je Halid ibn Velida kao glavnog vojskovođu u, u, u, u, u Perziji. Prvo je to uradio. Odmah. I došlo je pismo. Halid osvaja. Ide. Nema, nema mahane. Što ga smijenio Omer? Ali Omer ga smjenjuje. I kad ga je smijenio, i kad mi je Ebu Ubejde pročitao pismo, ali nije, Ebu Ubejde nije htio da mu čita pismo dok se nije završila jedna od, bit, od glavnih bitaka, da se ne bi razočarao, veli razočara će se halit Pa šta kaže halka kad vidite to pismu? Kad je tako mi Allaha, da sam ratovu ili da sam izišao u ovaj džihad radi Omera, naljutio bi se. Naljutio. Zašto? Zašto me smenjuješ ako sam, ako sam ja tvoj ratnik, ako sam ja tvoj vojskovođa, nema mahane nikakve osvaja, a idem dalje, ne smiješ me, naljutio bi se. Ali sam ja u ovaj džihad išao radi Allaha Đalešanu. I ja ću se boriti na Allahovom putu, bio vojnik, bio komandant. Sasvim jedno. Nije bitno šta. Jel, je se prekinula bratska veza među njima? Nije se prekinula. Ali Omer htio da skine hala zbog čega? Toliko je osvajao, tako je išao naprijed. Ubio neprijatelje, da ljudi, ne bi, da musmani ne bi ne uzbila pomislili, pa ovo je nadnaravni čovjek, ovo je nešto posebno čovjek, ovo je nešto veliko. Da Halid osvaja, ne da Allah daje pobjedu. Ne, skini da skini da se ljudi malo smire, da vide da Halid ne osvaja. Nego je Halid želio šehadet na Allahovom putu. Želio je nagradu koju gospodara svjetova, znao je šta znači, šta znači preseliti u ime, u Allaha Đelešanu. Dakle, to je način način da, da, da se natječemo u dobrim dijelima. Ne smijemo biti od onih koji će sputavati zdravu konkurenciju. To kod nas, braćo, nema. To kod nas nije prisutno. Zdrava konkurencija i natjecanje u dobru. Hajmo da vidimo. Imamo ljude, stručnjake u određenim, stvarima. Nema problema. Hajmo se natjecati. Ti si dobar ekonomista i ja sam dobar. Ovaj je dobar na ovoj polju, ovaj... Pustite ljude da omogućimo ljudima muslimanima. Mi to moramo raditi. Da se natječu u dobru, da pokažu svoje vrijednosti. Da pokažu svoje vrijednosti. A nemoj odmah čim, čim se on pokaže ulaziti u nijet. Dobro, kad jeste u redu, ali kakav je njegov nijet bio? Ne, nisi ti. Ko, ko si ti da ti poznaješ nijet? Pusti čovjeka ne radi. ne kradi ako radi po Kur'anu i po sunnetu. Ne samo ako radi po nego ako i poziva ljude po Kur'anu i sunnetu. Bilo, vrlo je bitno da njegov postupak bude od Islama, ne da bude džahilijetski postupak. Jer je poslanik pozivajte u Islam, islamskom davom, a ne džahilijetskom. Ne džahilijetskom. Pa nemojte vrijeđati ljude, nemojte biti nagli, nemojte biti grubi. Sve su to džahilijetski, postupci. A tako i tvoje djelo kad ja vidim da si mašala, doprinosiš za islam, doprinosiš na, na polju dave, pusti onda čovjeka. E, dakle, da ne bi, bili, da ne bi zavidjeli muslimanima i da ne bi upropasli naša, naša djela, moramo se tako, tako ponašati. Zato molimo Allaha Đelešanuhu da nam podari sabra na ovom putu i iskrenosti, da poveća našu ljubav prema islamu, prema Koranu i sunnetu, da nam pomogne da odgojimo naše duše, da radimo, da sva naša djela i naše misli budu radi Allaha Đelešanuhu i da to nađemo na vagi dobrih dijela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وبالموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشرد ونبل مصيب وكم من أناس رأيناهم فانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي يستسلم فيها الحبيب الحليم أو المرأة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو إلا على نفسه فيوم وآت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم لبيب وللدهر شد على أهله تبين مشرق ونبل مصيب ألا يعجب المرء من نفسه إذا منعها إليه المشيب إذا عبت أمرا فلا تأتيه وذو اللب يجنب ما يستعيب ودع ما يريبك لا تأتيه وتسكت إلا أغرك من منام يضيء وليل يجن وشمس تغيب فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب أنت كل ما هو آت الطريق وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله ثمين مشرق ونقل مصيب